emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez!

Ba gure gaurko kultura talarekin segitu eta gaurkoan eh, talde baten diska berria interesatuko gara. Hemendik gutxira begiz begi taldeak eh, bere lehen lan luzean baitu plazaratuko. Joan ies egin baino lehen izeneko diskaren inguruko setasunak eh, bilduko ditugu. Aste untako kantuz kantu emankizuneko protagonistak izan baititugu begiz begi taldeko e, Patxi Amile eta Sabi Etxeberri. Beraiek kontatu digute taldearen hasirak nolakoak izan ziren eta zertan diren. Patxia Ba, aski, aski simplea da e, historia. Nik asiniz eh, ba, zen 2000 eta zazpian olako, ba, olako zerbait bai. Da, asinintzen eh, kantu batzuk idatzen, idazten. Eta e, be, partekatu dut e, Xabirekin ezagutzen nuena. Eta, Aixatu gira, gitarra, violina, eskusuinuak, eh, violina ala, ikusteko nola ateratzen ziren eh, kantu horiek eta gero, bai, hasi gira komposatzen, komposatzen eta, ala, gero, bai, ibili izan gira uh, eh, iru olako, olako formula batekin eta gero uh, gira be, beste zerbaiti pentsatzen beste formula bat atxemaiteko edo beste mm, beste komposatzen edo beste komposatzeko manera atxemaiteko eta ara, pentsatu ginuen beste musikari eh, batzuk atxeman mhm. eta ara, eh, pixkanaka, pixkanaka sartu dira <clears throat> hiru musikari horiek Eh, Sebastian Luc, Nicolas Armenaritz eta Peio Lander. Hasierako emaitza musikalki eta oraingoa ezberdina baita, urrats bat aratago eman duzue. Eh, orain eh, ze esango zenuke egia da oso zaila dela, inork ez du maite klasifikazio baten baitan sartzea, baina zuek zer ritmorekin e, ba, jolastea gustuko duzue, esango zenukete post-rock, folk... Za, za, hor eh, entzuen ditugun kantuetan influenzia hauniz badira mm -hmm. eta pentsatzen ahunt uh, eh, estilo bat, batekoa dela abia puntua bai eh, asik uh, kantaldiko abestiak emaitean gero bestak sartu zirelaik uh, mundatu ginituen kantu horiek eta iago folk estiloak ezin edo pop rock eta gaur egun uh, guen zuten ditu musiken influenziak baitu Abia puntua ezake musika irriko dela, zenta irriko iritmoa ma maite ditu, sortziko irritmoak edo hartxe maite duku aski biziak eta horren gainetik bai gaur zuten ditugun eh, post edo rock eh, influenziak pentsatzut eh, eragina badutela mm eta bai, ustot hor uh, iten du bi urte ala horako komposaketak egiten ditugula. Bai. estaltzen dute argiaren izbian gaur eh, begizbegi taldekoak eh, ditugu gonbidatu, diska berria plazaratzeko baitira ez dizu galdetu noizko? Aterako da hor eh, ekainaren oita bateko. Ekainaren oita bai. bateko. Eta auto ekoizpena. Eh, auto ekoizpena bai, uh -huh. Mhm. Erreski aurkitu izango den diska? Bai, bai, bai. Janari, aurkeztuko dugu uh, musikaren uh, eta mm, horren ondotik eh, interneten atxamaiten alko da usaiko plataformetan bai eh, Spotify, Bandcamp Deezer, Deezer. eta horren ondotik eh, ondoko hastean eh, elkar, bainoko elkar den dan eta beste elkar denetan ere eh, edatuko dugu eta baita ere berizik, dena, konzertutan ere mm -hmm. jendea egiten da gurik usterat eh. okupatzen zarete guztiaz?

Zeko, dara gizarte puta unen Sare sozialetan edatu Eta esperientzia bereziare izango zena, orain aste zonbaitzu, eh, elkar Estudioetan egingo egin duzuena izan da, ez? E, izan ere e, elkar estudioak sesioan baitan aukeratuak izan baitzarete, publiko baten aintzinean, zuzenean, ba, kantu batzu bio behar izan dituzue beste talde zonbaitzuekin batera, Iaz, e, Agustin Alkatek eh, parte hartu zuten, eh, zuen, aurten zuek, e, konta eguze, biskate nola atera den ba, proiektu hau, eta nola biz izan duzuen zuek e, esperientzia hori? aski ongi, e, arek ditu gintuzten, e, ba, le, lehenik guk, ba, biztan, sogin ginoen joan urtean, e, zetalde atera ziren, ba, Agustin Alkatena ikusi ginoen, e, izaki gardenakena, ere, eta eta ek eh, kontaktatu gintuzten aurten parte hartzeko, eta eta pentsatu honotik zen, eta ala ere eksperientzia eh, berizia da. Eta... Tarik eta zai ere, bai. Bai. bai. Eta... <laughs> Baina... Uh, janik uh, konten ginen uh, mm -hmm. ituak izaitea, eta eta dena indugu uh, untsapasteko, xantza izan dugu, lagun amuniz, urbildu dira aratere, eta ala ere eh, giro aski uh, beroa zen. Ez zuen eh, horako uh, grabaketak ukan lezaken uh, oztasun hori. Mm -hmm. Beraz, uh, aire untxa, uh, untxa pastu zen. Zizan da, egun batez? Edo... Bai, da, egun batez, bai. Horren erdi batez. Horren erdi batez. Bai. Uh -huh. ah, bai. Agustin Alkatek esaten zigun, ba, harremanak egiteko eta atezun baitzuen irekitzeko ba balio garri izan zirela zela bai, esperientzia ere bai, espe, ba, bai, esperientzia bai biztan dena ona dela ah, be, bena, esperientzia bakotza ona dela gero ateak ba, momentuko ez dugu ez dugu sen, senditu hori Ba, gauza dena ez, uh, urrian edo azaruan uh, imititua izanen da, mhm. beraz, horren dut bai, ikusiko. Bai, ikusi behar da, goizan. Amaika telebistan uh, zabaldua izanen da. Mm -hmm eta horren ondotik ikusteko guk uh, ba, gu, gugua dugu ere uh, beste leku honitzetan aritzea eta bai. parada bat izan itaike uh, bai. horren midez eta diska batera aterako da ez? E, eh, kompilazio bai, ba, bai, hori izan ideia durangoko azokako azokarako eta um, ara mhm. Bon, ba, entzungo gondoko kantua, bestela ez dugu <laughs> beste, bueno, beste kantuen entzuteko, e, ez da egitzen nahiko zenuketen entzun orain, bide berriak, eroa? Mm. Uh, eh, bide Bide berriak? Tamila. Piesa entzun dugu, begiz-begi taldearena. Eta esperientzia ez mintzatu izan gara, baina esperientzia berezienagian, hemen digutxira biziko duzue Kalifornian. Bai. Ara jateko osedea ere baitu duzue, Uztailan e, eta bertako bidaia aproitzatuko duzue ongi-ongi gainera. Bai, bai. Ba, fite-fitean nahi baina bai bagoaz e, bai, bi konzertu emaitiat uh, don San Francisco eta Txinon. Mm. Eh, bena bai, parada ukaneta, uh, ara, fe, ara joitea parada ukaneta, uh, erabaki dugu be gure Luden proiektua pixkat plantan ezartzea, edo lehen urratxa emaitea gure luden proiektuari. Eta bagoaz, e, be, bagoaz azkenean filma baten e, itea, e, gutienez hasteat mm. eta hemengo begiak enpresarekin uh, partaide gisa eta bara, partaide honitzek uh, eh, proiektu hortan engaiatu dira Eusko Diagoraritza, Euskal Kultur erakundea, olako, olako partaideak, eh, mhm. baita ere partaide pribatuak, eta ara, donk, ba, bai, uh, amalagoan... Uh, Zer Aste baten dako. Aste baten dako. Bai. Mhm eta guel burua gara proiektu kultur baten uh, eh, sortza horren ondotik labor bat eta nahi nukena da gero zinik konzertu baten sortzea horrekin mm -hmm. bildutako izanen da izanen da gaia diaspora, eskual diaspora izanen da baina nahi nuke uh, eh, ikuspundu artistiko batetik uh, ikusi eta zakit uh, baten inguruan bereziki uh, proiektua montatu. Sorpresa mm -hmm. utzi behar da, pixkate. Ba, ba, bai, bai, bai, bai. Ez duz, gehiagia. Oi, oi, oi. Lehen aldia da, eh? ala ere joaten zaretela eh, Bai, bai, bai, bai. Gure elburua bai, beti gogoa dugu entzatzen gira, ba, la taldean eh, askilagunak gira eta nahi dugu, uh, ba, ora, talde, hona dugu eta elburua dugu, ala ere, uh, alere eskolegitik kanpo joitea, gure musikarak usteko, mm -hmm. jaz eh, izan gira Kataluniat, eh, eh, Frantzialderat, eta hor ere, parada dugu beraz, Kalifornia uh, joitea, eta mm -hmm. lehen aldikoz joiten estatu batuetat, eta ba, nahi dugu baliatu. Goizazoin edera den ufatzen daut beharira Murua altxatzen dut ordua nahi nuke ikusi Eskurik esku noa bakarrik enetzako enetzako solasten da Basa mortu ez eguntan Ara itzalik Eta e, zuen eremu aurkitu duzue musikalki ontan segitzeko edo etengabeko bilaketan arituko zuen? Uztut, uh, eh, etengabeko bilaketan. Etengabeko Bai, Baina bai, bai, bai, bai zaila da erraitea bai. Bai, disko ere, iten du, uh, astapenean egin dugun bezala, Eh, beraz, uh, eh, lehen maketan ziren eh, astapeneko kantuak, hor, yeah. uh, disko hortan atxamaiten dira, hor, pasa diren bi urte eta erdiko bai. komposaketak, beraz, hor ere izan dira fase ahunt dezerninak. Mhm. Eta, mm -hmm. baina, uh, ara, bo, utziko dugu dien da deskurritzen, behar bat, azken, azken, uh, gara jurietan zoin komposatu ditugun, baina, bai, gerotagiago harigira, estiro bat, Zehazten, peskat. Zehazten. Noi zarte. Hori, zeinek daki. Ba, zuzeneko ibegira jarri, eta diskaren aurkezpena beraz, esan duzu, eh, musikaren eh, egunaren bai. baitan, ekainaren ogoita batean izanen dela baionan, honan. Polber bai, plazan, uh, Santandrezeko plaza horretan. Uh, izaiteko, China ustatuan aintzinean. zinean. Hala, jendak uh, itzordu. da, uste dut. Eta beratxoak segituko duzue, eh? Kaliforniatik bueltan ere, izan baditu zuenako beste data batzuk. Bai, badugu bainoako bestetan. Leku berdinean. Ostiala jatzean. Be publiko dezerina. Kesu. Segorra. Eta, eta gero, kontingia, estibok uh, eh, festivalan gira pauen, mm hori -hmm. da, okizitandar kulturako festival aski, aski ondi bat, eta eta biziki edera, eta biziki konten gira horre, ahioitea, eta... Mm. Agenda irekia duzu, eh, beste data batzu. Bai, me konfirmatzeko tan dira. Bai. <laughs> me bai, bai, eriko beste ere, eta... Uh Eta gero, uh, ara, prestatzen dugu, hori duen sasoaina ere, uh, eh, nira hiletik goiti, kuseko nahi genituzke egin ere, hemen eta eskoletik kanpo, uh, mm gure burua da ere, eh, eskoletik kanpo musika bai. orkestea euskaraz biztan dena, eta mm -hmm. eskora astapeneko gauzatzen ere, mm. eskora euskaten mindik kanpo uh, zunaraztea. Ba zuen berri izateko webune bat ere baduzue. Bai, hori da. Begizbiki.com, simpleki. Aktualizatua. Bai. Bai. Bai. <laughs> ba, hontan utziko dugu, eh, plazer bat izan da zuen, ez, plazer bat izan da zuekin egotea, zuentzat <laughs> bai. <laughs> ez. Beguritzako. Beguritzako. Ezki, formulatzen duen esaldi. Amar garren kantuarekin bururatuko dugu. Ja. Zeita. Ba, mi esker. Esker zuri. Baurtan buratzen dugu gaurkoan gure emankizuna. Nahi duzun arte. Aio. Zorionak ez duela irauten elikagairi gabe. Ainitzek jugatu dautate. Autuak, sakrifizioak eta indahak, olako bitokeriarik nik ez dut nahi. ies egiten dut, urgunago. Bestea isinestaraziz, beti nunbait segitzen dut. noiz lekupotasun bezala. Ies egiten dut, urgunago, beste eixin beti nubait segitzen dut ala. Ies egiten dut, urgunago, tabakotxak asma beza beste dimensioan gerta daiteken guzia.